Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Նախ խորվանորությունների մասին համառոտ։ Հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող։ Առաջին բանակային զորամիավորման շրջանակում անցկացվել է հրամանատարաշտաբային զորավարժություն։ Արցախի պետնախարարը քննարկել է արևային էներգետիկայի հետագա զարգացումը։ Հայաստան հիմնադրամը կձեռնարկի անհրաժեշտ բարեփոխումներ եւ կիրականացնի առավել մեծ ու կարևոր ծրագրեր։ Ընթացքի մեջ են Մարտակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքները։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել կատուն շիկացած տանիքին դրամայի առաջնախաղը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Հուլիսի 26-ին ժամը 20:45-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի Հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված գրակոծից հրազանային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականին ծնված Դավիթ Արթուրի Միլոյանը։ Վիրավորում ստացած զինծառայողը տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ Նրա վիճակը գնահատվում է կայուն ցաներ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատար կիրառվում է քնություն։ Առաջին բանակային զորամիավորման շրջանակում անցկացվել է երրորդյա հրամանատարաշտաբային զորավարժություն, որի ընթացքում իրականացվել են զորավարժության մտահղացմամբ նախատեսված պաշտպանական եւ հարձակողական գործողությունների պլանավորման, նախապատրաստման եւ վարման, շտաբերի բացազատման, հիմնական եւ պահեստային ուժերի վերադասավորման, ընդգրկված անձնակազմի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի տեղաբաշխման, ուժերի եւ միջոցների արդյունավետ կիրառման աշխատանքներ։ Հրամանատարաշտաբային զորավարժության ժամանակ ներգրաված զորամարժ մանրամասերը բերվել են մարտական պատրաստակամության բարձրաստիճանի, իրականացվել են հրամանատարական եւ ղեկավարման կետերի ծավալման, կահավորման աշխատանքներ։ Զորավարժությունները ցույց են տվել, որ անձնակազմի պատրաստության մակարդակը բարձր է, զինծառայողներն ունակ են կատարելու առաջադրված մարտական խնդիրները։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև երկկողմ հարաբերությունները չեն համանափակվում միայն Ղարաբաղյան կարգավորմամբ, նման կարծիք է հայտնել ռուս քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը։ Ընդ որում նա ընդգծել է, որ այս խնդիրը իհարկե ինքնին չափազանց կարևոր է հայկական կողմի համար անվտանգության եւ ազգային ինքնության համատեքստում։ Մենք խոսում ենք ընդհանուր տարածաշրջանային անվտանգության մասին, բայց ռուս-հայկական դինամիկային հազվադեպ ենք անդրադառնում։ Փորձագետը նշել է, որ այն դժվարին աշխարհակաղակական պայմանները, որոնցում հայ Հայաստանը հայտնվել է մասնավորապես երկու փակ սահմանները ճշնամական հարևանների արկայությունը իդեմս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, որոնց բնակչությունը զգալիորեն գերազանցում է Հայաստանի բնակչությանը, նպաստում են Երևանի եւ Մոսկվայի միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանն ու ամրապնդմանը։ Հայաստանի արձագանքը տեղին է, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ Ադրբեջանը խաթարում է խաղաղության մթնոլորտը եւ մենք համարժեք ենք պատասխանելու արտահայտությանը, ասել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Քաղաքագետի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության նախազգուշացնում է ոչ միայն Ադրբեջանին, որ պատրաստ ենք համարժեք պատասխան տալ, այլև միջազգային հանրությանը, որ Ադրբեջանը խաթարում է համարժեք մթնոլորտը եւ դրա համար մենք ստիպված ենք պատասխանելու։ Ադրբեջանը պետք է իմանա, որ մենք համարժեք պատասխան կտանք։ Հնարավոր է, որ սա զսպի նրանց։ Երբ մեղմես արձագանքում նրանց գործողություններին, մտածում են, որ կարող են գնալ սադրանքի։ Միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նախազգուշացնում է Եհակոմինսկի խմբի համանախագահներին, որ եթե Ադրբեջանը սադրանքի գնա, մենք պատժելու ենք, որ մեզ չասեն, թե չենք ասել։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը երեկ ընդունել է Արցախում նպաստամատույց գործնեությամբ զբաղվող մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչների Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի տնօրեն Վասպուրա Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպման հիմնական թեման եղել է Արցախում ֆոտովոլտային վահանակների արևային էներգետիկայի հետագա ծավալումն ու զարգացումը։ Արցանագրելով վերականգնվող էներգիայի այդ տեսակի սոցիալ Հումանիտար եւ բնապահպանական կարեւորությունը պետնախարարը հավաստիացրել է, որ Արցախյան իշխանությունները հետ այսու նույնպես պատրաստ են շարունակել ոլորտի զարգացումը մասնավոր գործընկերների հետ։ Քննարկման մասնակիցները կարևորել են արևային էներգիայի սպառողների հոսանքահաշվիչ համակարգերի առանձնացումը մայրցանցից եւ հաշվարկային հստակ մեխանիզմի կիրառումը։ Դրական ընդունելով այս առաջարկը պետնախարարը հյուրերին տեղեկացրել է, որ իշխանությունները նախատեսում են արդեն այս աշնանն օրենսդրական նորամուծություններ իրականացնել կայացնել, որոնք Հայաստանի Հանրապետության օրինակով թույլ կտան ինքնավար արևային կայաններ ունեցող մենատնտես քաղաքացիներին էլեկտրաէներգիայի ավելցուկը վաճառել Արցախեներգո փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Հանդիպման ավարտին Գրիգորի Մարտիրոսյան առաջարկել է հյուրերին ապագայում ֆինանսական միջոցների բավարար արկայության պարագայում արևային էներգիայի զարգացման տեսանկյունից ուշադրության կենտրոնում պահել նաև Շահումյանի շրջանը որպես վերաբնակեցված գոտի։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրինության ժամանակավոր պաշտոնակատար Պետրոս Թերզյանը հայտարարություն է տարածել դիմելով հիմնադրամի նվիրատուներին։ Նա վստահեցրել է, որ հիմնադրամը շարունակում է բնականոն գործնեությունը եւ ընթացքի մեջ է շուրջ 60 ծրագիր։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Հայաստան ու Արցախը պետք ունեն համազգային այս կառույցին։ Համոզված եմ, որ հիմնադրամն իր նվիրատուների զորակցության շնորհիվ կհաղթահարի տագնապի այս պահը, կձեռնարկի անհրաժեշտ նորարար միջոցներ ու բարե բարեփոխումներ եւ կկարողանա իրականացնել առավել մեծ ու կարեւոր ծրագրեր հոգուտ Հայաստանի եւ Արցախի բնակչության։ Ընթացքի մեջ են Մարտակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքները։ Այն վերանորոգվում է հայրենիք միության ֆինանսավորմամբ, իսկ շինաշխատանքները կատարում են անհատ շինարարներ։ Ներկայումս շինհարթակում կատարվում են պատերի ամրացման, պատուհանների եւ դռների տեղադրման, ներքին հարդարման, սալիկապատման եւ սանհանգույցների կառուցման աշխատանքներ։ Արցախյան արտադրության ապրանքների մասնագիտացված խանութում օգոստոսին նախատեսվում է բացել նոր տաղավար, որտեղ կներկայացվեն Արցախ մեղր ընկերության արտադրատեսակները։ Արտադրությունը իր մեջ ներառում է Արցախի բարձրադիր գոտիներում ստացված մեղր, մեղրամոմերի լայն տեսականի, մեղրանյութերից պատրաստված օճառներ եւ այլն։ Ընկերությունը զբաղվում է արտադրական մեղվաբուծությամբ եւ վաճառքը իրականացվում է հասանելի գնով։ Բազմազավակ ընտանիքներին հաշմանդամության կարգ ունեցող քաղաքացիներին եւ թոշակառուներին ծրագիրն ապրանքատեսականին վաճառվելու է 10% զեղչով, ասել է Արցախ մեղարընկերության տնօրեն Էրիկ Մկրտումյանը եւ ավելացրել, որ իրենց ընկերությունն Արցախի մեղվաբույզների ասոցիացիայի անդամ է։ Դպրոցականների ամառային հանգիստն ու առօրյան հետաքրքիր կազմակերպելու համար մեծ է ճամբարների դերն ու նշանակությունը։ Հերախոսակապով հաղորդում է Ասկերանի շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը ինչպես տեղեկացա Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնից, ամառվա ընթացքում Ասկերյանի շրջանի 90 դպրոցական հնարավորություն ունեցավ մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորական միության կողմից կազմակերպված պատանի երկրապահ ճամբարին շրջանի հանրակրթական դպրոցներից 21 աշակերտ դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում ամենամյա ծրագրով իրենց ամառային հանգիստն են անցկացրել Հայաստանի Հանրապետության Հանքավանի Լուսաբաց ճամբարում եւ Վանաձորի Թեժլեր առողջարանում։ Ասկերանցի երեխաները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու նաև հայ ավետարանչական ընկերակցության Ասկերանի գրասենյակում կազմակերպած բակային ճամբարին, ինչպես նաև նույն ընկերության Շուշի քաղաքում կազմակերպած ճամբարին։ Թերևս շրջանի պատանիները մեծ ողջավորությամբ է մասնակցում մեր շրջանի Այգեստանի համայնքի տարածքում կազմակերպվող ասպետ ռազմամարզական ճամբարին, որին մասնակցում են նաև ճամբարականներ Թուրքից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ճամբարի հիմնական գաղափարախոսությունը մտած սերնդին պաշտպանության բանակի ապագա զինվորական ծառայությանը նախապատրաստելն է հուլիսի 23-ից Ասկերանում մեկնարկել եւ ընթացքի մեջ է հայ հեղափոխական դաշնակցության Լիբանանի Զավարյան ուսանողական միության երիտասարդների հովանավորչությամբ բացված պատանեկան ճամբարը, որին մասնակցում է Ասկերանի քաղաքի եւ հարակից բնակավայրերի 9-ից 16 տարեկան 160 երեխա։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել ամերիկացի դրամատուրգ Թենեսի Ուիլյամսի կատուն շիկացած տանիքին դրամայի առաջնախաղը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Կատուն շիկացած տանիքին դրամա է մեկ գործողությամբ։ Այն հայտնի ամերիկացի դրամատուրգի դասական գործերից է, որն առաջին անգամ ներկայացվեց Արցախցի հանդիսատեսի դատին։ Բեմադրության ռեժիսորը Մարիա Կարապետյանն է։ Սա նրա թվով 7-րդ բեմադրությունն է։ Մեծ զրույցում ռեժիսորն ասաց, որ բեմադրության պատրաստման շրջանը եղել է բարդ լի դժվարություններով։ Առաջնախաղը համարում ենք, որ գլխավոր փորձն էր մեզ համար, այսքան ամիսների տքնաջան աշխատանքը, որը երկար, դաթարներով, ելիքան հաջողություններ, մի խոսքով շատ բարդ էր։ Ինք ստեղծագործությունը բարդ լինելով հանդրեց, մեր process-ն էլ է բարդ սարքել։ Մենք արդեն կատակի ենք վերացում, որ մոգական ուժն էր մեզ այդ ձևով տանում, բայց ամենայն դեպս հաղթահարվեց Պիեսը ներկայացնում է ընտանեկան դրամա։ Մեծ հայրիկի մոտ ալուտ մահը առաջ է բերել ունեցվածքի ժառանգության խնդիր, բայց հարազատների միջև ծավալվող բարդ հարաբերություններին զուգահեռ հերոսներն ունեն նաև անձնական ողբերգություն։ Հարցին թե ինչու է ընտրվել հենց այս ստեղծագործությունը, Մարիա Կարապետյանը պատասխանեց. Ներկայացումը ինքը լինելով ընտանիքի դրամա, բայց նաև մեծ կյանքի դրամա է ներկայացնում, որովհետև այս ստեղծագործության մեջ եթե ուշադրենք, մենք տեսնում ենք մարդկային ամենամեծ ճարիքները, եկեղեցուց ամենամաքուր տեղից միջև մանուկը, սրբապղծությունը։ Այսինքն մենք այս ստեղծագործությունը ոնց որ մաքրության մեջ ճարությունա ցույց տալիս։ Ընտանիքը ինքը մաքուր է, չէ՞։ Իսկ մաքրության ընտանիքի մեջ լիքը ճարիքներով լցված ու այն էլ արդիական է այսօրվա համար, որովհետև մարդիկ շահի հետևից ընկնելով մոռանում են ամեն մի տեսակ մարդկային են մոռանում ու կարող է տրորելով անցնեն, չնայեն ով է հարազատ է թե չէ։ Ճարիքին հաղթելու համար մարդկանց ինչ որ հայելու նման, հա, որ տեսնեն մարդիկ, այն ինչ որ տեղի ունեն, տեսնեն ու մաքրվեն։ Հետաքրքրական է, որ թեմայի արդիականության մասին բեմադրության գլխավոր դերակատարների կարծիքները իրարամերժ էին։ Ավելի երիտասարդ սերնդի ներկայացուցչի Մարիա Խաչատրյանի կարծիքով թեման հրատապ է, իսկ ահա Քաջիկ Հարությունյանի համոզմամբ արծարծվող նյութը արդիական է Եվրոպայի, այլ ոչ թե Արցախի համար։ Ինձ թվում է շշափվել է մի թեմա, որը հիմա երևի կա տեղի ունենում է շրջապատում, ուղղակի շատ տեղ լրվում է դրա մասին, այսինքն չի բացահայտվում այդ ամեն ինչ, մարդիկ չեն խոսում դրանից, բայց իրականում կա նման խնդիրներ բոլոր ընտանիքներում, այդ խնդիրները արկա են անանդ մեր շրջանում։ Այս պիեսը դասական գործ է եւ բոլոր ժամանակների համար։ Մտքեր կա, որ շատ արդիական է, շատ շատ արդիական է։ Իհարկե Եվրոպայում, ոչ Ղարաբաղում ճիշտ ասած։ Սկզբնական շրջանում, որ այս պիեսը վերցրել են խաղացանք, անձամբ ես կողմ չեմ եղել, որովհետեւ սա մեր հանցատեսին Ղարաբաղի հանցատեսին ճուր բան չի տալիս, ճիշտ ասած էլի, բայց Եվրոպայի համար սա շատ կարևոր խնդիրներ ա լուծում։ Այն խնդիրները, որ մեզ մոտ չկան, առայժմ չկան։ Բեմադրող ռեժիսոր Մարիա Կարապետյանը լիահույս է, որ պիեսը կընդունվի հանդիսատեսի կողմից ու կներկայացվի նաև շրջանների հանդիսատեսին։ Յուլիա Վանյան այսօր Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 21-ից 26, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան տաքություն։